un saludo a todas las personas que estáis escuchando Sin Chile Ratia desde, desde Orereta y a todas las personas que estáis también utilizando el online de sinchili.net para seguir estas jornadas revolucionarias que se han organizado aquí en Añorga aprovechamos y mandamos un saludo fraternal a todas las vecinas y vecinos de Añorga y todo este enclave. Hoy tenemos un poco la suerte de encontrarnos con tres personas que, han participado muy directamente de, de la organización de estas jornadas revolucionarias para el 1 de mayo, que como sabéis comenzaron ayer viernes. 28 eh, y van a ser ellas las que un poco nos acerquen, nos aproximen los contenidos que ya se están produciendo aquí. Eunon Neskak. Eunon. Ba, gure proposamena izan zen, e, eh, oain dela bi urte, maiatzak batean, e, fabrika okupatu zuten, ideiakin e, maiatza bateko borroka <laughs> zentzua berreskuratzen. Eta horren arira, aurten pentsatzu genuen pues, borroka zentzu hori berreskuratzearen saialkera horrekin jarraitzea, eta horregatik pues, hiru eguneko jardunaldi, jardunaldi batzuk antolatzea. E, hogeita zortzean, hogeita behatzean eta hogeita marrean, eta horren arira, pues, ditugu genuen kolektibo eta individuo ezberdinak, eta pues, bertan gerturatu izan dira, eta hainbat asamblean ditugu, hau antolatzeko, eta hoxe pixkat. Bai, e, iruguneko egitara potentea daukagu, e, atzo taierru gari egon ziren, eta e, er, eragile ez arteko maien guru bat, E, hitzaldia e, e, borrokalari antifasisten deportazioen inguruan zegeteren eskutik, eta gauean oso giro politia e, sortu zen ipuinkontalari eta xuxurlariekin. Eta gaurko, e, momentu honetan, e, babesarearen ba, e, inguruko, bai inguru bat, e, Eh, ospatzen ari da, e, ernaiko lagunek egin duten e, lan baten inguruko aurkezpen txiki bat, eta e, lehen urteko borroka prekarioko lagunak ere bereien e, lanaren esposaketa bat egingo dute, eta orain e, prekaritatea eta lan baldintzen inguruko e, ez da bat e, ematen ari dira. E, ondoren e, egurta egongo da, eta e, amnistia sozialaren inguruko itzaldi bat egongo da feminismoaren perspektibatikan. Bazkal ondoren, e, oso maien guru potentea dauzkagu, e, lehenengoa langile klase eta sindikalismoaren ingurukoa, eta horren jarraipen bezala irautzarako estrategian inguruko beste maien guru bat. E, eta falostean, e, pobresia. Poesia, poez, pobreziaren ingurukoa. E, iganderako, e, beste maien guru potente batzu dauzkagu, lehenengoa, guizteko marte erditan, gune autogestionatuen e, maien gurua, ondoren esekaren eskutik renta basikoaren inguruko hitzaldi bat, jarraian e, sinpoder liburuaren aurkezpena e, ondoren ez txiki batekin, e, ordu berdinean, ezin izan dugu dena banandu e, zapalduen antzerki tailerra baita ere lan zen eta prekaritatearen ingurukoa eta arratsalderako e, Firestoneko eskola kritikoaren aurkezpena eta estrenatzen e, Firestoneko eskola kritikoa situzionismoaren inguruko hitzaldi bat eta arratsaldeko mailingurua oso oso interesgarria baita ere antidesarrollismoaren inguruan etorriko dira Gipuzkoa zutik lurraren orena Satorralai eta Belartzabiko lagunak, beraien lanaren inguruan hitz egitera eta zortzitan prekaritatearen inguruko antzerki foroa. Beraz, e, e, gai antzekoen inguruko e, inguru guztiko kolektibo ezberdinen lanak batzea lortu dugu, hiru egun hauetan, eta honekin batera maiatzak bataren maiatzak batean e, indar guzti batura bat egiteko e, iniziatiba ezberdinak sortu dira eta gehiago sortzeko gogoekin gabiltza hemen, beraz e, irutan horren inguruko asambleak egingo ditugu egunero. Eta gogorarazeko maiatzaren lehenengoan manifak eta gero egingo dugula e, Baskari Unitario bat e, Donostiko Aldezarrean, Saltelmo Plazan, e, ordu bitartitan. Animatzen zaituztegu parte hartzera eta, eta bokata oso goxuak egingo ditugula. Gogoraratzen da ere, e, gunero Baskari eta Fariak prestatzen ditugula, e, dana veganoa, eta bueno, onbidatzen dugu jendea gerturatzea, bi prezio ezberdina daude lankientzako eta langabetuentzako, hasi que, bueno, danok bazkaltu eta faltzeko aukera izango dugu. Y ya que estáis eh, en Firestones, van a seguir organizando historias, ¿no? Eh, la semana que viene creo que tenéis algo, ¿no? Que se puede aprovechar para hacer difusión. Eh, bai, Ilabeteko bigarren iganderoa azoka ospatzen dago, aurte, osea, ilabete hontan 14ean tokatzen da eta laugarren igandero afari veganoa antolatzen dago. Gero bai sortatzen dira holako beste historia, baina hoe dia 55ak dira ilabetero. Antes una compañera decía, abajo, abajo, abajo, el, trabajo. trabajo. Eh, el trabajo Igual nos falta una pequeña mesa para, para hablar del trabajo, pues como, como hablaban aquí los compañeros que, que están en esta, expuestos en esta pancarta que nos recuerda los sucesos de, de Chicago y quizás nos falta una, una, mesa contra el trabajo, porque estamos hablando ahora de, de precariedad pero también vemos cada vez más cómo el trabajo sostiene unas condiciones que nos recuerdan muy claramente, cada vez pienso más claramente, a condiciones de esclavitud. Pues sí, totalmente de acuerdo. <laughs> Quizás lo que nos ha faltado, hemos trabajado un poco sobre las condiciones del trabajo asalariado y se nos ha faltado un poco eh, ver qué otras alternativas hay eh, del trabajo asalariado. yo creo que aquí, a través un poco de, la radio, igual podemos abrir una pequeña brecha para, hablar de ello. Es que es Nesca. Zuei. Zuei.